له يومية na awe atazingatia muislamu kuwa jambo hili la kufanya ni katika wadhifa wake wa kila siku tatajaddadu ma'ahu bitajaddudil ayyam kila siku ikija mpya afanya wema mwingine afanya ihsani nyingine kwa watu wa anna hadha min jumlati as-sadaqati من جملة الصدقات badluha kulla yawmin na hii ni katika jumla ya sadaqa katika sadaqat ambazo atakiwa muislamu kujitolea kila siku na wengi katika watu wakisikia sadaqa moja moja moja kwa moja akili zao zaelekea katika kutoa senti lakini mtume sallallahu alaihi wasallam huu fahamu aliutengeneza na kuweka vizuri kabisa ueleweke عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل سلام عليه صدقة kila kiungo katika viungo vya mwili wako mwanadamu ni juu yake ukitolee kila kiungo sadaka kila siku lazima ukitolee kila kiungo sadaka kila yaumi kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akaeleza njia ya kutoa sadaka ya viungo hivyo ambavyo Allah amekuneemesha navyo kwa Allah amekuneemesha katika kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema ya kukupa wewe viungo ni kuwa ni lazima uvitolee sadaka na sadaka si pesa peke yake mtume sana akasema yu'inu ar-rajula fi dabbatihi yuhamiluhu 'alayha au yarfa'u 'alayha mata'ahu sadaqa ukamsaidia mtu katika kipando chake pengine ataka kupanda kipando chake ukamsaidia katika kupanda ambeba kupanda katika kile kipando au ana mzigo ataka kuupandisha katika kipando chake ukamsaidia katika kuunyanyua ule mzigo pale pia uhesabika mfanya nini sadaqa jambo ambalo wengi katika watu leo wakilifanya watakawapewe kitu kwa kile alichokifanya yani leo kama kwa mfano tu gari yako imezimika mahali wahitaji isukumwe tu lazima uwe na senti mfukoni pia kusukuma tu gari kuna senti lazima uwape kusukumia gari bwana huko nyuma ilikuwa nakumbuka mtu yuwafurahi akiona mwenzake yuwamhitaji yuwamsaidia vipi gari imeharibika tukusukume eh wafurahi jamaa waje kusukuma wana raha kwa sisi tusaidia bwana kisha waka alhamdulillah mashaallah haya bwana inshallah ufike salama furahi kabisa leo gari ikiharibika tu jamaa wamekaa kando pale scavengers wanasubiri itaharibika saa ngapi ya mwenzangu ikiharibika farhan vipi naona inaharibika ni na jamaa zangu pale mtoto wangapi pamoja na kuwa si vibaya pengine labda ukawapa kitu sababu ni kazi mfano lakini wafurahia watu upatwe na matatizo tizameni nyinyi ikinyesha mvua kwa mfano kuna baadhi ya sehemu maji hujaa basi ndio jamaa ufanye maskani pale yatazima tu ngojeni aje hapa hamwambii yule anayekuja na gari kwa hapa kuna shimo kubwa bana kuna maji mingi nenda na hivyo a pita akipita hivi gari limekwama limezima tuko basi hapa kusukuma tatua ngapi sukuma yani imekuwa hata mambo ambayo watu waweza kusaidiana pia madogo madogo hakuna tena bure na ndio maana leo hata ukiwa wewe waregesha gari yako Rivers tu umepaki mahali waregesha Rivers utaona mtu nikuonyeshe ambia a ah, a ah, ah, na vioo bwana na vio vyao na gari siku hizi na video pale zaonyesha huko nyuma kuendaje hujui kwa nini nakwambia ah, ah, ah, ajua wazi ukimwambia regea rivers ataka shilingi 50 rivers tu gari tu kuregia rivers shilingi 50 waionaje hakuna kitu chaitwa sadaka tisa mtu atafuta sadaka kwa kumsaidia mwenzake ngumu wachache wataka kubeba mzigo wako kuutia ndani ya gari mwana jamaa ajiambiwa kusaidia akimaliza ah basi nichoteba ha na ndio pale mtu ah ah, ah sitakuambia taka msaada na nguvu zangu bwana tabeba mwenyewe kuenua tu hivi pia ataka senti tena wengine wajeuri akishakuenulia hakwambie mwanzo kama ataka kitu kishamaliza ndio nipe ah kwani ulikuwa mkazi wewe ulikuwa unafikiria labda kusaidia haakataa kutoa uone kumbe ana grupu lake pale utaibiwa wewe paka ujue kinini wallahu والله والكلمة الطيبة نينو زوري صدق الكلمة الطيبة صدق كممبيا منزاكو نينو زوري صدق ndugu yako uweze kukutana naye asubuhi ukamwambia neno likamtia furaha katika moyo wake siku nzima alhamdulillah umwambia neno zuri tu amvaa kanzu yake mwenyewe kufia mashaallah do kanzu ikukaa vizuri kweli kweli jamaa farhan kumbe kanzu atapasi ya kuipiga vizuri lakini umpa maneno tu kidogo yani mazuri basi yeye akitembea siku nzima ah kumbe leo mmeng'ara hivi ajiambia tu jamani niambia bwana asubuhi neno zuri lile sadaqa mimi mwenzako neno zuri lolote wa kullu khatwatin yamshiha ila salati sadaqa na kila hatua anayokanyaga kuiendea swala ni sadaka kila hatua moja sadaka kwa mtu asishtuke kuwa vile viungo 360 nitavilipia vipi mtume salama kuelekeza katika njia za kulipia sadaqa hii wadallu tariqi sadaqa na kumuongoza mtu njia pia ni sadaka pia hili pia siku hizi la chajiwa wenda wapi bwana nenda hivi wenda wapi nenda mahali fulani njia chota nini ah mimi kwenda kaburi hapa nikuelekeze tu njia na usipompa kuelekeza njia na kukutana majanki kule mbele ukabeko wengine wapoteza sio mtu njia nenda hivi nenda hivi shamba jamaa zake iwaje huyo piga simu iwaje akitokea ujamaa na hiki na hiki pokonya kuna watu wafanye hivyo kwa mfano ukioishi Nairobi usiulize njia wewe tumwambie yule mtu aliko huko akutumie location kisha chukua simu yako bofu right right left left sijui nini ama umona jamaa tu njia hii ya kwenda mahali fulani wapi mwanzo shasema ehe kumbe mgeni huyu eh hakujui basi piga kona hivi kuna kijana mmoja anamjua akaelekezwa kwenye wevi yani kule kumbe washaambizana lakini kumbe na yeye mwenyewe pia nyang'ao kama wanavyoita huko ambeba ubisu kisu toa majengo cha kisu kikubwa hivi ambeba kumbe alikuwa yuaujua ule mji siaenda hivi asema gizani ninavamiwa wacha ndunge watu visu yake ah, akushtuka wale kwa ujamaa atakuja hivyo kumbe alikuwa yuajua aweza potezwa watu wasikia kelele tu gizani pwagu akawapwaguze kibao kikawageukia lakini wafanywe hivyo watu badala ya mtu kukuelekeza njia sawa akupoteza e, kuelekeza mtu njia sadaka kama yeye muislamu basi fahamu mtu kuelekeza tu mtu njia subhanallah jambo sahali mali fulani wapi angalia nenda hivi katakuona ushafika na kama ukujui mwambie mimi sikujui lakini ngoja sikujui fulani hivi e, mali fulani iko wapi mali fulani oh hapo ni pale basi maneno tu waandikiwa sadaka kama ujui usimfanye wajua kuna nchi ukienda hakuna mtu hajui yaitwa Misri ukienda Misri kwa mfano aliyepo tuelezea kule ukiuliza mahali popote jamaa yakujua kwa sababu ataka hii ajua atapata kitu kuelekeza njia saakh mmoja asema hebu leo nijaribu ni ole ule uongo waliokuwa nao akamuuliza yule bwana mmoja kule amwambia aina tariki la arusha Arusha iko Tanzania ile bwana anambia Arusha Arusha sida yamin yasar Arusha Arusha jamaa Arusha iko Tanzania huko amwambia nenda hivi moja kwa moja ukikona hivi kipiga hivi tu iko pale Arusha alichota atakachotewe tu yeye atashakuelekeza njia hakuna mahali hawakujui wengine kule si wote lakini wengi kule tuona waelekeza watu akupote zile mbali huko utakwenda kupanga mwenyewe huko mbele tabia mbaya sana kama kamali ujue nyamazi sababu kule kumuongoza mwenzako njia ni sadaka na ziko nyingi njia za sadaka katika hadithi nyingi wa hadha kulluhu min shukri ni'ma hizi sadaka kuzifanya ni katika kushukuru neema za Allah ومن صدقة البدن يعني صدقه كيولي ويشاكو بأن جعل الله لعظام العبد مفاصل تقدر على القبض والبسط والقيام والقعود والصعود والنزول وهي من أعظم نعم الله عليه Allah amekuneemesha wewe na viungo viungo ambavyo waweza kukunja mkono wako kwa mfano ukafungua كبوكيا waweza kusimama ukakaa waweza kupanda ukashuka hizi ni katika neema kubwa Allah amekupa zahitaji uzitolee nini sadaqa taji kwako yote sadaqa وحق على المنعم عليه أن يقابل كل نعمة منها بشكر يخصها نني حقي juu ya kila aliyeneemeshwa ينعمشنا الله سبحانه وتعالى او اتكبيل نعمه كما زيله كشكراني ان يخص كلي الذي نعمشنا فيعطي صدقه كما اعطي منفعه فايونه ايه اتي صدقه كما فيله إيه الذي منفعه وما ذكر من إعانة الرجل في دابته يحمله عليها أو يرفع عليها متاعه والكلمة الطيبة ودلالة الضال هذه أمثلة تدل على غيرها شيخ سيما hapa kile kilichotajwa hapa kumsaidia mtu juu ya kipando chake hawezi kupanda ukamsaidia kupanda au ukamnyanyulia mzigo wake katika kipando chake neno zuri ukazungumza na wenzako ukamuongoza yule aliyepotea njia hii ni mifano tu mtume sallam ameitaja ya kuongoza wewe katika mengineo وترشد إلى ما سواه من صنائع المعروف وأبواب الإحسان na ya kuongoza wewe katika mengineo katika mambo mazuri amali za kheri na milango ya kufanya wema وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقه متوم صلى الله عليه وسلم قال جويا كلا مسلم اتوي صدقه الى ارايت ان لم يجد ni يعني kweli kwa sababu wengi katika watu akiambiwa ni juu yako toa sadaka akili yake inaenda katika nini katika mali je nisipopata cha kutoa sadaka qala ya'tamiru bi yadayhi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaqu afanye kazi kwa mikono yake ili ajinufaishe nafsi yake na atoe sadaka qala qila ara'aita in lam yastati' tupe habari ya rasulullah ikiwa hawezi hana ujuzi huo qala yu'inu dhal hajati almalhuf amsaidie yule mwenye haja anayehitaji yule amsaidie قال قيل له أرأيت إن لم يستطع إكيو حويزي بيكم سيدي قال يأمر بالمعروف أو الخير آمرش واتو مما آمرش خيري صدقي كلك آمرش خيري نويما صدقي qala araita in lam yaf'al ikiwa hilo pia hakulifanya qala yumsiku 'ani sharri fa innaha sadaqatun muttafaqun alayhi ajizuie yeye kutokamana na shari bimaana asiwafanyie watu shari hiyo yatosheleza kuwa ni sadaka kwa ikiwa huwezi kuwafanyia watu wema basi usiwafanyie shari kule kujizuia kutomfanyia mwenzako shari ni sadaka قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ففي هذا الحديث أنه أوجب الصدقة على كل مسلم كحديثين كوم صلى الله عليه وسلم وجبيش صداقة جوية كلا مسلم وجعلها خمس مراتب على البدن أكويك مرتبتان يعني بدلاهي هي إكي ووزي فنيه على البدن alula as-sadaqatu bimalihi ya kwanza ni kutoa sadaka kutumia mali yake fa in lam yajid iktasaba almal fanafa'a wa tasaddaqa ikiwa hana ile mali basi afanye kazi aende akachume mali anufaike yeye na pia atoe sadaqa وفيه دليل وجوب الكسب na hapa kuna dalili ya kuwa ni wajib mtu kufanya nini kufanya kazi ili kuchuma afanye kazi yake ya halali ili achume fa in lam yastati' fayu'inu almuhtaj bibadanihi hasa ikiwa mali hawezi kuwa hana mali hawezi kufanya kazi basi amsaidie mwenye kuhitaji kwa mwili wake ndio pale ambebe yule ambaye hawezi amsaidie kupanda juu ya kipando au am, ambebee mzigo wake fa in lam yastati' fabilisanihi kwa mali hawezi kiwiliwili chake hawezi basi kwa ulimi wake fa in lam yaf'al fayakufa ash sharri Sheikh ulislam bwana angalia ufahamu wake wa hadithi rahmatullah alayhi ikiwa pia hawezi kutumia ulimi wake kuamrisha khairi basi ajizuie kutokamana na shari فالأولى yani تقع بمال zile za kwanza mbili kutokea kwa mali bimaana imma ana mali au amefanya kazi akapata mali akajinufaisha na kutoa sadaka imma bimawjudin mali ambayo tayari anayo au bimaksubin au mali anayoichuma والأخريان تقع ببدن mbili zile zingine kutokea kwa kiwiliwili imma biyadin kwa mkono wake wa imma bilisani au kwa ulimi wake kwa hakuna kusema kuwa mimi siwezi kutoa sadaka sheria imekupa njia nyingi sana alhamdulillah kwa namna yote ambayo utaweza watakikana kila siku muislamu ndio maisha yako waishi kukutoa nini sadaka kama si kwa mali yako ulionayo unaoimiliki basi ni uchume utoe pia huwezi basi kwa kutumia mwili wako kusaidia mtu huwezi basi tumia ulimi wako kuamrisha kheri huwezi basi funga nafsi yako na uizuie kutokana na nini na shari usimkosee mtu heshima usimfanyie mtu shari jizuie والله المستعان نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك وبارك الله فيك